Նստաշրջանի եւ նիստի օրակարգերը հաստատելուց հետո խորհրդարանն անցել է Արցախի Հանրապետության 2023 թվականի պետական բյուջեի մասին օրենքի նախագծի քննարկմանը։ Միասնական հայրենի կուսակցությունը հանդես էր եկել հայտարարությամբ, որ չի մասնակցելու բյուջեի քննարկումներին։ Հավատարի մնալով դիրքորոշմանը նիստի մեկնարկին խմբակցության падգամավորները լքեցին դահլիճը։ Ֆինանսների նախարարի պաշտոնակատար Վահրամ Բաղդասարյանի խոսքով ազգային ժողովի падգամավորներից ստացվել է երկու առաջարկություն։ Երկուսն էլ ներկայացրել է հայ հեղափոխական դաշնակցություն խմբակցության падգամավոր Վահրամ Բալայանը։ Առաջարկությունների քննարկման արդյունքում պետական բյուջեում փոփոխություններ չեն իրականացվել։ Նախարարը ներկայացրել է նախագծով առաջարկվող 2023 թվականի պետական բյուջեի վերջնական ցուցանիշները սեփական եկամուտների եւ ծախսերի թիվը այն կազմելու են եկամուտների գծով 49 միլիարդ 850 միլիոն դրամ, ծախսերի գծով 215 միլիարդ 171 միլիոն 373.7 միլիարդ դրամ։ Հայաստանի Հանրապետության բյուջետային վարկը սահմանվում է 136 միլիարդ դրամ, ընդհանուր եկամուտները այդ համատեքստում կազմելու են 185 միլիարդ 850 միլիոն դրամ, իսկ դեֆիցիտը կազմելու է 29 միլիարդ 321 միլիոն 373.7 միլիարդ դրամ։ 2023 թվականի բյուջեյով նախատեսվում է կենսաթոշակների բարձրացում, հայտնել է ազգային ժողովի նախագահ Արթուր Թովմասյանը, անդրադառնալով այն կարծիքներին, թե 2023 թվականի բյուջեն նախորդի կրկնօրինակն է։ Կարող եք ասել, սա 2020 թվականի կրկնօրինակն է։ Ոչ, այդպեսինի չէ։ Եթե այդպեսինի լիներ, ասենք նախորդ տարվա բյուջեյում մեր բռնի տեղահանված հայրենակիցների 40 հազարական դրամը բնակվարձի մենք չենք համարագրել։ Նախորդ տարվա բյուջեից տարբերվում է նաև, որ կրկնօրինակը չէ, եթե չեմ սխալվում, 2023 թվականի հունիսի 1-ից կենսաթոշակների բարձրաց։ Ամեն դեպս այս բյուջեն, ինչքան ես ծանոթացել եմ, այդ երկու կետով տարբերվում է 2022 թվականի մեր ընդունած բյուջեի։ 2023 թվականի պետական բյուջեի քննարկումն ընդմիջվեց մինչև դեկտեմբերի 29-ը։ Առաջիկա 24 ժամվա ընթացքում падգամավորները կարող են հանդես գալ նոր առաջարկություններով։ Պետական պաշտոններ զբաղեցնող անձանց վարձատրության մասին, բնապահպանական եւ բնօգտագործման վճարների մասին եւ շահութահարկի մասին օրենքներում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին օրենքների նախագծերն ընդունվեցին միաձայն։ Օրակարգով նախատեսված էր նաեւ Արցախի հանրապետության բարձրագույն դատական խորհրդի անդամ նշանակելու մասին հարցը։ Բարձրագույն դատական խորհրդի անդամի պաշտոնում ազգային ժողովի ազատ հայրենիք ՔՄԴ խմբակցությունը ներկայացրել է Արսեն Սամվելի Սարաջյանի տեխնացությունը։ Տեխնացուի ելույթից հետո տեղի ունեցավ փակ գախնի քվեարկություն, որի արդյունքում 23 կողմ 8 դեմ ձայներով Արսեն Սարաջյանն ընտրվել է բարձրագույն դատական խորհրդի անդամ։ Հաջորդիվ ներկայացվել է պետական վերահսկողական ծառայության մասին եւ հանրային ծառայության մասին օրենքներում փոփոխություններ կատարելու մասին օրենքների նախագծերը։ Կարծիքներ ու հարցեր չհնչեցին։ Օրինակ գծերը միաձայն ընդունվեցին որպես օրենք։ Զբոսաշրջության եւ զբոսաշրջային գործունեության մասին օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին օրինագծի շուրջ ակտիվ քննարկում ծավալվեց։ Կրթության, գիտության, մշակույթի եւ սպորտի նախարարի պաշտոնակատար Հասմիկ Մինասյանի խոսքով օրինագծի ընդունումը պայմանավորված է հյուրանոցային տնտեսության օբյեկտների ցանկի ընդլայնմամբ եւ որակավորման կարգի հստակեցմամբ։ Պատերազմից հետո հանրապետությունում գործող հյուրանոցային օբյեկտների մեծ մասը տրամադրվել է բռնի տեղահանվածներին, իսկ դրանց սեփական բականատերերին տրամադրվել է համապատասխան աջակցություն, բայց արձանագրվել են դեպքեր, երբ այդ օբյեկտները չեն համապատասխանել որոշ չափորոշիչների, հարուցվել են քրեական գործեր պետական բյուջեից գումարներ կորզելու հատկանիշներով։ Պատգամավոր Դավիթ Գալստյանը մտավախություն է հայտնել, որ տվյալ օրենքի ընդունումը կմեղմի արդեն հարուցված քրեական գործերը որովհետև օրենքը ընդունելուց հետո մեղմացուցիչ հանգամանքները նաև հետադարձ ուժում են։ Ես կխնդրեի մի հատ խորը մտածեինք այս հարցի շուրջ, օրենքի հետադարձ ուժով հնարավոր է մենք նպաստում ենք այդ չվերադարձնելուն։ Պատգամավորների կողմից հնչեցին մի շարք առաջարկներ։ Օրինագիծը 2 դեմ 27 կողմ ձայներով ընդունվեց առաջին ընթերցմամբ, հաջորդ նստաշրջանին հարցը քննարկելու պայմանով։ Վիկտորիա Սարգսյան, Արցախ լրատվական։